la cerbo forsaltas nedesirata in parolantoin. Ciam cun venas multai homoi, la nivelo de bruo ofte estas alta. Sed se ancau ciui samtempe parolas, plei multai homoi plei ofte ne havas problemon daurigi la conversazion cun la persono ciu trovigas vidal vide. Esploristo in un montris Kiel la cerbo forsaltas la mixon de bruoi en la proxima circauo? Estas mirinda fenomeno. Ec se multai homoi en restauratio au ce privata festo samtempe parolas, cutime eblas interparoli cun unu sola persodo. Sciencistoi nun el trovis ciel tio funccias. La esploristoi sonigis al pacientoi kiwi suferis pri epilepsio parolata in frasoin, cae mesuris la cerban electran curenton. En la auda centro, do la auda cortexo, ancora o ciui bru impulsoi al venis. Tiu areo de la cortexo servas alla consciigio cae la prilaborado de acusticae signaloi la parolado, cion la auscultanto electis, estis crome pruvebla en i regionoi, ciui regas complexain procesoin, ciel lingvo cae atento. Tamen tie la bru impulsoi de aliai parolantoi ne plu estis mesureblai. Ni netis ponas pri eblezzo fermi niain oreloin, ciui bruoi estas presentatai alla cerbo almeno qui el senza signalo clarigis charles schroeder de la columbia universitato en new york qui estos uno el autoro i de la studajo existas tamen cerbai areoi en qui presentigas nur electitai segmentoi de paroladoi. i ignorata i evidente estas forschaltita la resulto estas che oni perceptas alia in parolanto in appena ogis tute ne, se oni concentricias pri un uopa persono. Por la studajo, la esploristoi usis la registrajoin de cerba electra curento de ses pacientoi cun epilepsio tra periodo de unu gis quar semainoi. La cerbai activezoi de partoprenantoi en la agio de dudec unu gis quarde quiniaroi ja ancao sentio cutime estis protocolatai, cefe por locigi la cerbain areoin, ciui respondezas por la epilepsiai attacoi. La usonai esploristoi esperas, che iliai resultoi povos esti utilai iam por homoi, ciui suferas pri la sindromo de hiperactivezzo cun sam tempa manco de attento, au homoi, kiwi estas trafita ide autismo. Eblas aldoni che la problemo de gena bruo en conversazio estas aparte granda se oni parolas en fremda lingvo, respektive devas audi gin en loco cun multe da bruo. Se oni estas lazza, tio appena eblas, char la forto streccio por tiu interpreta laboro por la cerbo estas grandega. Iam malauta fona musico povas negative influi la compren capablon, ec se temas pri filmo en la propra lingvo. Despli tio validas por fremd lingva conversatio cun genanta bruo circaue.